Fala saddaqa wala salla Kwa sababu hakusadiki wala hakusali Walakin kadhaba wa tawalla Bali alikanusha na akageuka Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta kisha akenda kwa ahali zake kwa matao aula laka fa aula ole wako ole wako thumma aula laka faaula kisha ole wako ole wako ayahsabu linsanu an yutraka suda ati anadhani binadamu kuwa ataachwa bure alam yakun tufatan min maniyin yumna kwani hakuwa yeye tone ya manii lililoshushwa Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, kisha akawa kidonge cha damu, tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo. Faja'ala minhu az-zawjayn dhakara wal-untha, kisha akamfanya namna mbili mwanamume na mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta, je, huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ya kufufuliwa na kwa hivyo hakumsadiki mtume wala Qurani wala hakumtimizia Mwenyezi Mungu faridha za sala lakini alikadhibisha Qurani akapuuza imani na akatoka kwenda kwa watu wake wa nyumbani kwa maringo na kujitapa ewe unayekadhibisha utaangamia tena utaangamia na tena utaangamia na utaangamia Hivyo anadhani huyu mtu anayekanya kufufuliwa kuwachatwa hivi hivi akiringa tu katika maisha yake na kisha kufa iwe basi wala sifufuliwe akahesabiwa kwa vitendo vyake kwani yeye mtu hakuwa ni tone tu ya manii iliyojaliwa kuwemo katika tumbo la uzazi kisha hiyo tone ikawa kipande cha damu iliyoganda na Mwenyezi Mungu akaiumba, akaisawazisha mpaka ikawa na umbo zuri. Akajalia namna mbili, mwanamume na mwanamke. Je, huyo muumba wa mwanzo aliyefanya yote haya, basi ni muweza wa kuwahuisha maiti baada ya kuyakusanya mafupa yao.